Yo, yo, yo! Subscribers, Ilakbot Stories na naman mga solid HTV positive listeners. Kwento ni na Isprikitik, <laughs> si Air at si Novaria ang tampok sa ating SHS. At syempre, dito po sa episode nito, kasama pa rin po natin at maraming salamat Siyempre sa MacDev's Pharmacy and Medical Supplies. Kung sakali man halimbawa mga check-up, kung ano-ano pa man mga nararamdaman ninyo, pwedeng pwede po dyan sa MacDev's. At lahat ng mga medical needs ninyo as in, convenient talaga na dyan na lahat iisa na ang inyong pupuntahan. MacDev's Pharmacy, matatagpuan sa 1142 Asuncion Street, Barangay 4, Tondo, Manila. MacDev's Pharmacy and Medical Supplies, caring beyond prescriptions. Salamat. Thank you! O, ah, di ba? May kasama na naman tayo. Anyway, sa ating ah, kwentuhan ngayong araw, umpisahan natin kay Isprikitik aka Isprikitik na alam ko ay inaabangan din ng ating mga channel members at lahat po ng mga pangalan ng mga current nating channel members ay naririyan na po sa description section natin sa episode o video ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po, Sir Red. Just call me Isprikitik. I've been listening to your podcast for months now at ngayon nga po ay naririto sa inyong YT at talagang ginagawa ko po kayong background habang nasa work. Lagi ko pa nga pong biro na kapag natapos ko na lahat ng episodes ay magre-resign na talaga ako rito. <laughs> Hindi, pero biro lang daw yon. Kaya din po ang reason kung bakit ako parang naka laklak ng 30 baso ng kape araw-araw kahit hindi naman ako nagkakape. <laughs> Anyway, medyo mahaba-haba po talaga ito at pagpasensyahan nyo na lamang po. Hindi rin po ako magaling mag-narrate kaya na lang po ay pakiayos na lang po itong aking mga kinumpose na story para maintindihan. All stories are 100% true and original, walang dagdag at wala din pong bawas. Pexman sa mga kwentong ibinahagi po sa atin ni Sprikitik, meron po tayong dalawa dito na kinuha at ito po yung sinelect ni Admin uh, Clay dahil yung kabuuan nito ay atin pong gagawing compilation dito sa Ilakbot. Okay? So, save the best for last. Tika nga. Anyway, umpisan daw natin sa kanilang lumang bahay. Itong first part ng story niya ay maikli at nasabi, Alam ko po 1970s nang ipinatayo ni Lolo ang bahay namin na ito. Ang kwento po, dati daw kasing infirmary ng mga sundalo ang kinatatayuan ng bahay namin ngayon. Okay, para sa ikaalam po ng nakararami, baka sakaling first time nyo narinig ito, infirmary, uh, para siyang sick house or parang uh, doon, doon po nila nilalagay uh, pinapagaling lahat ng mga injured na mga sundalo nila o kaya doon din po nila pin- ginagamot yung mga nagkakasakit na mga sundalo o parang sabi natin small hospital or let's say clinic itong ganitong ano. Anyway, so yun na nga. Base na rin po sa salaysay ng aking tatay at ng kanyang kapatid, madalas talaga po na nakakahukay noon doon sa lugar na yon ng mga lumang helmet at mga botelya ng gamot. So dahil na din po sa nakaraan na kinatatayuan ng aming bahay, may ilan po talaga na hindi maipaliwanag na karanasan ang mga nakatira dito. Ito naman pong next na part ay nung nagpunta po kami ng Sagada kasama yung brother, GF niya at dalawang cousins namin at kasama yung jowa nila. Super excited talaga ako noon Sir Red dahil kasama ko sila and hindi pa po ako nakararating ng Sagada o kahit man lang Baguio. If tama po yung pagkakaalala ko, papunta na po kami ng Baguio from Sagada and this is 11pm or so at tandang-tanda ko po kasi panay ako ng check sa phone ko kung may signal na ba. Sobrang bilis din pong mag-drive ni Manong driver kaya nagising po ako dahil nauntog pa ako sa bintana ng van. As in malakas yun kaya nagising din yung pinsan ko na lalaki at tumawa pa. So balik na siya sa pagkatulog nun. Habang ako, sa labas ng bintana ay talagang tingin, titig na titig kahit po pitch black ang nakikita ko. Meron nga po akong mangilan-ngilan na uh, naiilawan ng headlights na nakikita pero sa sobrang bilis ay talagang hindi po enough para makita ko yung mga silhouette ng mga signages and paminsan-minsan but, but ito yung tiyak, Sir Red. May mga nadadaanan kaming bahay na parang abandonado. Tapos po umabot na kami sa daan na yung right po namin ay matataas na bundok pero unsure po ako pero parang may mga wall. May mga matataas na damo at sa left naman na po ay bangin. So 5 minutes na po yung lumilipas nang bigla lang po ako napatigil at may narealize akong bigla. Napakapit talaga ako sa pinsan kong lalaki. Naramdaman ko po bigla na tumulo yung luha ko. And then after 2 minutes before po, I saw a man na nakatalikod. He was wearing po grayish na reflector o overall pero okay naman po eh. Wala naman nakakaiyak dapat. Pero po wala akong nakitang motor bago o pagkatapos kong nakita yung lalaki. Also hindi ko rin po nakita yung paa niya. Hindi ko alam kung madilim lang talaga or wala talaga. And then sobrang clear po sa akin na basang-basa yung buhok niya. And inisip ko talaga, inisip ko po talaga ulit. Kung baka naman tao lang talaga siya na umihi pero nasaan yung motor? Kasi kung ipapark naman po niya sa left, eh bakit tatawid pa siya para umihi? Kaso wala talagang ilaw doon. And in kilometers po ang bibilangin bago kami nakakita na may mga kabahayan na may ilaw. Kaya saan po siya nang galing? At ano naman ang gagawin niya doon ng mag-isa? Nagsumbong ako noon sa pinsan kong lalaki at sinabi niya lang sa akin na pumikit na lang daw ako. Ayan po, sabi niya, Sir Head. Sabi ko sa inyo, mahaba-haba ang kwento ko. Sabi niya ganon. Uh, uh, buti nag-warning ako. Sabi niya, wala pong problema. Maraming salamat sa pagtsatsaga na magbasa sa kwento kong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kapag may mga ganito guys ano, sabihin na lamang natin may mga pinupuntahan tayo mga lugar, lalong-lalo na yung mga medyo malalayo sa kabahayan at saka yung pa, yung bang parang alam mo yun, yung uh, ka, ka, kabukiran or gitna ng parang jungle siya or kaya forestry sabi natin ganon mas safe na sabihin yung forestry o kaya yung parang ganito yung may bangin sa gilid parang ganito alam mo sa totoo lang kapag kami babiyahe sa mga ganito at alam namin alam ko rin na ganitong ganitong ganito yung itsura ng pupuntahan, talagang ginagawa namin umaga kami uh, magda-drive, umaga kami talaga pupunta doon. Kasi eh, bukod nga talaga sa mga nakakatakot talaga ako ako man personally talaga sa aaminin ko po talaga na kahit sa mga yung mga liko-liko mga zigzag eh yun hindi hindi ko po hindi talaga ako sanay sa mga ganyan uh, yung iba pa nga um, nakakahilo daw may mga ganon tapos ang isa pa Kapag dadaan ka ng, sa mga zigzag ng gabi at wala ka pang kasunuran, wala ka pang, uh, alam mo yon ka, kumbaga, kasama na sasakyan doon, most of the time talaga walang ilaw dyan. Hindi nakakabitan ng poste dahil talaga ang hirap din na lagyan ng mga poste ng ilaw. Yung mga ganyan. 'Di ba kasi yung yung sabi nga natin, 'di ba yung kable ng mga kuryente or unless wala din talagang nag-initiative kung walang may initiative na maglagay ng ganyang klase dyan. So talagang masasabi natin na delikado, okay? Bukod sa delikado, ito nga tampulan talaga ng mga kwentong katatakutan ng mga zigzag. Dahil una sa lahat, delikado. Pag sinabing delikado, sigurado at sigurado meron po mga naaaksidente. Okay? So hindi nga natin talaga natin, hindi, na, hindi na po natin masyadong i-elaborate kung meron bang naaksidente na dyan sa part na yan pero tulad nga ng sabi ni ng sender natin, saan nang galing yung taong iyon? Pero kung susumahin natin kasi siya sinabi niyang yun, hindi kaya parang an ah, reflection lang or nadaanan lang ito na parang bato na akala mo tao, di ba? Kasi madaling ano eh, kapag mabilis ang sasakyan mo sa mga ganun, mm, hindi mo agad ma ano eh, hindi mo agad ma kumbaga ma i, i-reimagine kung solid ba yung nakita mo, tao ba talaga or baka kung anong, anong klase lang. At saka isa pa, kung bakit mabilis yung sasakyan ninyo, eh knowing na may bangin sa left, sa left side, di ba? Yun ang medyo nakakatakot. Kasi kapag halimbawa daw nakakakita ka ng mga ganitong klase, sabihin na natin sige, bigyan natin siya ng uh, benefit of the doubt, sabi nga natin, na okay, multo yan, ghost ng kung sino man. Maaaring aksidente dyan, o kung anuman klase, di ba, na nilalang na nagbabantay dyan sa lugar na yan, hindi kaya't indication ito ng aksidente, hindi masamang pangitain kumbaga, kaya nagpapakita yung mga ganyan. 'Di ba? Lalo pat napakadelikado nung inyong pinuntahan. At saka sana wag na rin mauulit na just in case pupunta kayo sa mga ganyang klaseng lugar, tapos ang bilis-bilis ninyo magpatakbo which is talagang no-no talaga para sa akin yung ganun. Nakakatakot lang, 'di ba? Na kung kahit hindi ka wala ka man lang kasalubungan, Tas madilim na nga, tas kayo lang ang bumabaybay dyan, tas bigla kayo nabulagan ng kung ano o may nalaglag halimbawa na landslide or I, I mean na alam mo yon nalaglag na bato, ganyan. Eh biglang preno, eh baka no choice, 'di ba? Baka bangin din talaga kababagsakan. Pero anyway, ang kagandahan dito nakapagkwento pa siya. So meaning to say, uh, hindi naman po sila na pano, 'di ba? Kaya maraming salamat na rin dito sa pagkikwento ninyo ito. Lilinawin natin yung ibang part ng kwentong ito kapag gagawin na natin compilation yung isang buo na kanyang sinend po sa atin. Pero sabi nga niya, uh, 100% true and original daw po at walang dagdag o kaya walang bawas yung mga kwento niya. So maraming maraming salamat dito po kay Isprikitik. <laughs> <laughs> sa kanyang asinen uh, sa sindakstories2008 at gmail.com. Basta alam ko, sigurado sigurado ako nakapag-order na po si Menchi dyan sa Sultan Kudarat ng ating corn coffee ni Kape ni Lola Trinidad. Meron na tayong corn and mangosteen coffee in one at saka ganun na rin yung steep coffee natin na available pa rin po in butterscotch and uh, caramel. At syempre ang ating drip coffee na may dark choco, double choco, Nako, Huwag nyo na lang po masyadong namnamin yung mga sinasabi ko. Mas mainam i-check out mo na bago ma-check out ng iba. Orderin na po yan syempre sa HTV merch sa Shopee at nang kahit kayo man lang makatik makatikim, 'di ba? Nang sa ganun ay maniwala kayo na talagang masarap hindi lang ito parang sabi-sabi ko lang, 'di ba? Para maniwala ka <laughs> or hindi. 'Di ba? Mas mainam matikman mo para at least, 'di ba, makarelate ka just in case mababanggit ko to sa isang porsyon ng ating SHS episode. <laughs> Masyadong Tagalog <laughs> portion talaga. <laughs> Sige na nga, bahala na kayo. Wala na kayo umintindi dyan. Second story na po tayo para sa lahat ng mga kararating pa lamang po at ito naman ay uh, mula kay Air. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Natatandaan ko si Air, uh, A-Y-R uh, na-feature na rin po natin yung kanyang ibang mga kwento dito and sabi niya ito naman pong aking sinend ngayon ay dalawang story na experience ng family namin sa compound ng fiancé ko. Here's the first story. Ito po'y kwento ng fiancé ko and gusto ko lang i-share. Ang sabi po niya kasi, bata pa lang po siya ay aware na sila ng family niya na meron silang kasama sa bahay at hindi ito yung pangkaraniwan. Ang sabi ng lola nila, mga bantay daw iyon sa bahay. So for visuals, ang bintana sa kwarto ng fiancé ko ay nakatapat sa garahe nila. Isang gabi, nakatambay daw siya doon sa bintana at pagbaling niya ng tingin kung saan nakagarahe yung tricycle nila, meron daw po talaga siyang nakitang bata at nandoon iyon sa loob ng tricycle. At since dim ang ilaw sa garahe, hindi niya maaninag kung sino yun. So nung nakapag-adjust na nga daw po yung mga mata niya sa dilim, nakatitig daw pala sa kanya yung sunog na bata. As in sobrang itim at may abo-abo pa nga daw. Galit ang titig nung batang iyon sa kanya. Lilinawin ko ah yung mga utak niya, galit ang titig <laughs> sa kanya nung bata. Sinara niya agad ang bintana at nagmadali po siyang pumunta sa sala kung saan naroroon ang kapatid at mga magulang niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ibinahagi ni Air at sabi niya dito sa PS, thank you po sa pag-feature at kayo po ang background music ko talaga kapag nagtatrabaho. Ayan, kung halimbawa nagpi-play man ito sa Ilakbo 24-7, maraming salamat at ngayong buwan na ito, nako mag ilang taon na ba ang ating ano, ang Hilakbo 24-7? Nag-start po tayo September 23, 2020. So on September 23 po, uh, guys, nako naman, ikatlong taon na nag stream ng Ilakbot 24-7. <laughs> sana, sana dumami pa yung pondo natin para talagang ma-maintain yung ating internet. Siyempre, pati yung mga uh, streaming streaming app natin o kaya yung mga ginagamit natin siyempre sa pag live stream. So, hindi naman po magiging posi- possible na aabot tayo ng ganyang katagal kung walang nakikinig katulad po nila Wayland Quinto, sina Ash Boy Bad Trip, sina Ashel Anelex ba yun? Marami salamat. Tsaka ito si Patrick Vega na nakikinig all the way from Sydney, Australia. Hindi po natin kasi ma malaman kung sino-sino talaga ang nakikinig sa Ilakbo 24-7 eh. Unless kayo po ay magsusubscribe sa ating channel and apart from that ay mag uh, ay mag-message po kayo. Magme-message, magme-message kayo sa pamamagitan ng pag-chat o yung pag-live chat sa atin sa ating live streaming. So makikita Nakita nyo naman po yan kung naka-computer kayo, laptop ang gamit ninyo, uh, nasa right, right side. Diba? Kung iba cellphone naman, makikita nyo yan yung video tas nasa ilalim, nasa ibaba o oh, yung live chat natin. Pinag-isa na kasi yan yung comment and yung, and, and yung live chat. So click nyo lang yung live chat and then makikita nyo kung sino-sino yung mga nagpaparamdam. So maraming salamat sa inyo dyan dahil uh, kahit papano ay nasimulan namin yung dapat masimulan at para sa amin mahaba-haba ng tatlong taon. So, itigil na natin <laughs> yan. Hindi, biro lang, biro lang. Joke lang, kaya naman. Relax, relax. Kakayanin pa yan ng laptop ni paring RC. <laughs> Di magasa sumabog, sabi ko sa inyo eh. Anyway, katlong kwento na naman po syempre para sa ating SHS. Kanino po nanggaling ang kwentong ito? Ito po ay mula sa ating Facebook. Ipinadala po niya sa Ilakbot Pinoy Horror Stories at ito ay kay Novaria. <laughs> Lakas maka ML to ha, kaka ML mo yan, noy. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Ito po, Sir Red, ay kwento po ni Manong Guard lang sa amin doon sa dati kong workplace sa Libis. Oy, santo. Anyway, graveyard po siya na-assign gaya din ng shift po namin. So pag nagkakape kasi kami or nasa lunch break, kadalasan ang tambayan po, ta- ang tambayan po naming lahat ay doon sa lobby kung saan naroroon si Manong Guard. Madalas kami nakakakwentuhan talaga, ah, nagkakakwentuhan sa kung ano-ano mang klase tungkol sa buhay, sa mga, ah, alam mo yon sa mga workmate, mga nakatrabaho niya dati, pero hindi po nawawala talaga ang kwentong katatakutan. Pagdating po sa kwentong katatakutan, madalas siya po ang pinakamaraming na isa sa laysay. Isa po sa mga kwento niya, ang sabi niya, Kapag pauwi na daw kami at wala ng tao sa mga stations namin, bigla daw po siyang nakakarinig ng mga nagtatype sa keyboard. Bigla-bigla din daw po na may magbubukas ng monitor, paglalapitan na nga din niya para i-check kung may nakaiwan o meron pa daw pong natutulog na empleyado, wala na daw po siyang nakikita ni isa. So ang ginagawa daw po niya, lalakasan na lang niya ang kanyang loob para patayin yung computer. Pero kapag papalabas na daw muli siya, bigla na namang tutunog yung keyboard at magbubukas yung monitor. Minsan pa nga daw po ay nagsasama na siya ng kapwa niya guard. Ganon din daw ang nasasaksihan nila. Kaya simula daw noon ay pinaniniwalaan na siya ng kasama niyang guard na hindi po siya gumagawa lamang ng kwento. Hanggang sa same same, Sir Red. Tutunog yung keyboard at kusang magbubukas ang monitor. Magkakatinginan na lamang daw po sila ng kasama niyang guard at kahit na natatakot ipapatay na lamang daw po niya ulit yung computer. Tapos kumalat din yung sinasabi nilang parang sumasabay na mag-ina sa elevator sa tuwing madaling araw. May nagsabi na daw sa kanila noon na sinabayan na, ah, may nagsabi na daw sa kanila noon na sinabayan na. Basta sasakay lang daw yung mag-ina galing ng 9th floor tapos bababa hanggang sa lower ground. Nag-check daw po sila ng CCTV para i-confirm pero wala daw po silang nakitang mag-ina pero may isang empleyadong tila may kinakausap kahit mag-isa lang niya sa elevator. Elevator. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Teka, alam na alam ko to ah. Di, ah, ah sabihin natin sa mga BPO company. Sa mga BPO company talagang ah, nagpapa, alam mo yun, rounds-rounds na talaga itong mga kwento, paulit-ulit na eh. Kung baka nagre-recycle yung kwento ng mga ah, nakikisakay sa elevator, um, ah, tag dito yung parang uh, biglang titigil sa walang alam mo yon walang taong floor. Alam nyo na to, uh, kabisadong kabisado nyo na to for so many times na feature na natin ito sa Sindak Short Stories at maging dito sa Hilakbot, basta mga BPO, ganyan. Ngayon, itong mag-ina na ito, alam ko lang po dun sa Libis, uh, hindi kaya dati sa ano ko to. <laughs> Kasi itong mag-ina na to, uh, sinasabi nila, uh, parang dating nag dati daw pong nagre-rent doon. Ang daming version kasi nung mga mag-ina, multo ng mag-ina na sumasabay sa elevator. Ang sinasabi, uh, dati daw po sila yung nakauko pa doon sa floor na yon. May iba naman daw po pinatay daw po sila ng uh, asawa. Yun ang sabi. Pero alam nyo na kapag mga ganitong mga sabi-sabi, eh, hindi naman natin agad-agad pinaniniwalaan. Parang na, alam mo yun, na, na, nalalaman mo na lang kahit hindi mo minsan tinatanong dahil sa mga kwentuhan hanggang sa parang ilang beses mo nang nadidinig. Ilang beses nang may nagsasabi sa iyo. So tuloy parang ganon. Kaya itong mag-ina, alam ko to eh. Kaya sigurado hindi mo man pinangalanan yung sinasabi mong building sa Libis. Alam ko na nasa BPO ka. Alam ko <laughs> Alam ko pareho tayo na pinagtrabahuhan. <laughs> Ay, wala nakakatawa doon pero <laughs> wala lang. Gusto ko nang tumawa, masama ba? <laughs> Maraming salamat na nga sa inyo at sa lahat po ng mga nakinig na naman at pumatol sa ating mga kababawan ngayong araw na ito sa subscriber si Lakbot Stories. Ikaw, na, nahulaan mo ba kung saan itong building na ito sa Libis? Kung sakali meron, mo, eh, meron mang pong mga BPO o kaya call center agents na nakaka-relate sa sinasabi po ng ating last story, maaari mong i-comment yan sa ating comment section or kaya kung saan man yung kwento na nakarelatan mo, pwede mong komentan yan dito po sa comment section o kaya naman eh, mag-send ka na lang sa amin ng sarili mong experience na maaaring kapareho ng mga na-feature natin dito or kaya ay meron kang kakaiba mula dun sa mga na-feature na nating una. Welcome na welcome yan sa sindakstories2008 at gmail.com at ganoon na rin pwedeng pwede ka mag voice message VMVM lamang para nang sa ganoon ay madinig naman namin yung boses mo uh, on a first hand experience first person kumaga na POV o point of view, 'di ba? Para na sa ganun, hindi lang po ako yung uh, makikwento ng sarili namin, uh, sarili ninyong karanasan diyan, kundi mainam kayo din, di ba? Hindi naman kailangan po kasi na talaga yung kagalingan mo talaga eh, di ba? Kailangan lang na maibahagi mo yung kwento mo at mai-record mo ng malinis, malinaw, walang background noise, hindi nag echo yung boses mo sa iyong phone at may recorder dapat yan para ma-send mo yung video file, WAV or MP3 uh, para dyan o kaya AAC meron pa nga yun eh. Dyan sa email din po natin para nang sa ganun ay mai-download at nang mapakinggan natin at maisama natin sa iba pang mga episode ng SHS. Okay? Kung hindi pa na-feature ang inyong kwento, alam nyo na kung bakit. At kung sakali man, mag-notify naman po ang admin natin uh, para malaman din niyo na gagawin pala siyang regular episode or alam mo isasama sa isang compilation. Ganun lang po yan dito sa Hilakbot, okay? So sana makapaghintay po ang lahat dahil tambak pa po ang mga kwento natin. Ako pong muli si Red, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Uh, tara, balik tayo sa aral. <laughs> Compute-compute ulit. <laughs> Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.